Мачи ферма хере. Мачи пержи август кажы пирен ферма Шалдарзем вутпа жунаще, кюле галын келенче. шылдырзем тыгаще кемел юратса юрацабуль уйыға. Ферманах турдач шавгамыл, Яшлых манжы уйыға. Мачи пержи ферма, кюле, Күліхерінчі варман. Ферма хері кам кампушнейші шавырман. Мачи бержі ферма хері, ішпіле бұлшын хитре. Ішлезесін кунін жерін юн выля шавсан бітре. Чибердень буль августка жа фермари херзем батне, кубыспа яшсем дугаща юрлама юриятне. Шалдарзем тагаща кемель, сисе булас туя, туй тапма хушма жигамал, Порныш сем пулзан пуян.